O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Raditu billahi robba va bil islami dinina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا مكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا nusrati ila islomni izzatli qilgan, qahri ila shirk va ahlini xor qilgan va ishlarni o'z amri bilan tadbir qilib, kofirlarga hayoti dunyoda muhlat berib, so'ngra ularni ulkan azobga giriftor qilish uchun o'z makri bilan istidroj qilgan Alloh azza va jallaga ham va sanolar bo'lsin. Allohning vahdaniyatiga da'vat etgan va bu aqidaning yer yuzida qaror topib shirk va uning ahli mag'lub bo'lgun qadar shu yo'lda o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Allohning ko'pdan ko'p salovat va salomlari bo'lsin. Assalomu alaykum Jundulloh Mujohidlar ovozi radiosining doimiy tinglovchilari. Barchalaringizga hafta bayrami fazilatli juma kuni muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bizning jumadan jumagacha nomli dasturimizning muhtaram tinglovchilari, jannatdan joy hozirlagan holatda qadamlaringizga hasanat. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Astaidu billah La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد sizni kofirlarning shaharlarda kezishlari ya'ni ularning har joyda kirilib yurishlari aldab qo'ymasin bu yelib yugurish g'olibona kezishlar ozgina matodir so'ngra so'ngra joylari jahannam bo'lgay naqadar yomon joy u deya marhamat qiladi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zining hadis shariflarida vallohi mad-dunya fil oxirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji' ya'ni Allohga qasamki dunyoning misoli oxirat muqobilida magar ham sizlarning birortangiz barmog'ini dengizga suqqani kabidir. Bas uning nima bilan qaytganiga qarasin deb marhamat qildilar. Bugun hijriy qamariy sana bo'yicha 1433-yil Zulhijja oyining 24-kuni. Melodiy hisobida esa 2012-yil 9-noyabr qaboil vaqti bilan soat 6 dan 35 daqiqa o'tdi. Dastur bitigi bo'yicha kelgan raqamimiz 350-chi. Jumadan jumagacha dasturimiz ham 50-chi soniga yetib kelibdi. Bu degani 1433-yilning oxirgi jumasida turibmiz deganidir. Juma dasturlarimiz boshlanganiga ham rob rosa 1 yil bo'ldi. Yana 1 yilda Sayyidul Ayyom musulmonlar uchun ikki hayitdan tashqari 50 ta xursandlik kuni bo'lgan jumamiz ham bor ekan. Keling, 50-jumamizni ham boshlaylik. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlik paytlarida Madinada fatvo bera oladigan bir necha nafar musulmonning biri. Jundulloh xazinasidan sizlar parvardigoriylar va va'da qilgan sizlarga va'id qilgan narsani haq holatda topdinglarmi? Alloh taolo parvardigorim menga va'da qilgan narsani men haq holatda topdim. Bu birodarimizning ismi Abdul Vaji. Qurollar bo'lsin, partalar bo'lsin, bir boshqacha ko'rinadi endi Ha, Yaxshi kutib oldim hamma. Biz avvalgi tanimadik odamligini. Masjidda o'tirib, choy ichdik, chiqib o'tirdik. Bu birodarimizning ismi esa Nurulloh. Vatan tashlab, ko'zlar yoshlab, jihad sari yo'llar boshlab, keldik dunyoni tashlab. Kelmaysizmi bugun yoshlar? Shuningdek, jahon va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Abdurrahmon ibn Auf Alloh sening bergan molingga ham, o'zingga qoldirgan molingga ham baraka ato etsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolari. U islomga eng avval kirgan 8 kishining biri. Jannatiligi bashorat berilgan 10 sahobiyning biri. Umar ibn Xattobdan so'ng xalifa saylash huquqiga ega bo'lgan 6 shuro a'zosining biri. rasululloh sollallohu alayhi sallam hayotlik paytlarida madinada fatvo bera oladigan bir necha nafar musulmonning biri uning ismi jahiliyat davrida abdu amr bo'lgan islomga kirgach payg'ambar janoblari abdurahmon deb nomladilar bu kishi abdurahmon ibn avf roziyallohu anhudir abdurahmon ibn avf rasululloh sollallohu alayhi sallam Darul Arqamga kirmaslaridan oldin Abu Bakr Siddiqdan 2 kun keyin islomni qabul qildi. Allohning yo'lida ilk sahobalar singari ko'p aziyatlar chekdi. Ammo ular bu qiynoq va azoblarga sabr qildilar. Dinlarida sobit turdilar. Iymonlari chin ekanini isbotladilar. Hatto dinlarini asrab qolish maqsadida ko'pchilik musulmonlar Habashistonga hijrat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashablariga Madinaga hijrat qilish uchun izn berilganda Abdurrahmon Alloh yo'lida vatanini tark etayotgan muhojirlarning eng avvalgi safida bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom jamiyatining quvvatini oshirish uchun muhojir va ansorlarni birodarlashtirayotib, uni Sa'd ibn Robiya Ansori bilan tutingan aka-uka deb e'lon qildilar. Sa'd yangi birodari Abdurrahmon ibn Avfga: "Ey uka, men Madinadagi eng badavlat odamman. Ikkita katta bog'im bor, ikki xotinim bor. Bog'larimni borib ko'r. Qaysi biri senga yoqsa, o'shani ola qol. Xohlasang, ikki xotinimdan senga yoqqanini taloq qilay. Iddasi chiqqach uylanib olarsan. dedi. Abdurrahmon Ansoriy birodariga minnatdorchilik bildirib, Alloh sening molingga, bola chaqangga baraka bersin. Yaxshisi sen menga bozor qayerdaligini ko'rsatib qo'y, dedi. Shu shu bozorda tijorat qila boshladi. Halol pok savdo tushgan foydani yig'ib qo'yardi. Oz fursatda bir ayolning mahriga yetadigan mablag' to'plandi. Abdurahmon uylandi. Yangi kiyov xushbo'y atri hidini gurkiratib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Mahyam, ey Abdurahmon, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Mahyam bu yamoni kalima bo'lib, taajjubni ifodalaydi. Uylandim, dedi u uyalibgina. Ayolingga nima mahr berding? danakcha keladigan tillo unda bir qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qil dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ng qo'shib qo'ydilar alloh molingni barakali qilsin Abdurrahmon aytdi shu duodan keyin dunyo menga ergashib yuradigan bo'ldi hatto bir toshni ko'tarsam tagidan albatta yo tillo yo kumush topardim Badr urushida Abdurrahmon ibn Avf ko'p qahramonliklar ko'rsatdi. Allohning ashaddiy dushmani Umayr ibn Usmon ibn Kab Taymini yirtishlatdi. Uhud jangida musulmonlar oyog'i ostidagi yer go'yo omonatday larzaga kelib, ayrim kishilar qochib ketgan paytlarda ham u zalvorli tog'day sobit turdi. Jangdan 20 dan ortiq jarohat bilan chiqdi. ayrim yaralari qo'l sig'adigan darajada chuqur edi. Ammo Abdurrahmon ibn Avfning urush maydonidagi jihodini uning moli bilan qilgan jihodiga qiyoslansa, xuddi arzimasday bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni jangovar safarga qo'shin yubormoqchi bo'ldilar. Ashablarga askarlarni ot o'lov, qurol yarog' va oziq ovqat bilan ta'minlash uchun sadaqa qilinglar deb yuzlandilar bu chaqiriqqa abdurahmon ibn Auf birinchi bo'lib labbay deb javob berdi uyiga borib tezda qaytib keldi da rasululloh menda 4000 dinor bor edi shuning 2000 gini allohga qarz beraman qolgan 2000 gini bola chaqam ehtiyojiga qoldiraman dedi payg'ambar solom Alloh sening bergan molingga ham, bola chaqangga qoldirgan molingga ham baraka ato etsin, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlaridagi so'nggi g'azot Tabuk g'azotiga otlanganlarida qo'shinning molga bo'lgan ehtiyoji askarga bo'lgan ehtiyojidan kam emas edi. Rum lashkari mor malaxday son sanoqsiz tish tirnog'igacha qurollangan. Madinada esa yil qurg'oqchilik kelgan. safar olis oziq ovqat kam ot ulov undan ham kam hatto bir necha musulmonlar rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib u kishi bilan birga jihad qilish uchun olib ketishlarini so'rashganida ularga na bir ot na bir tuya topib berolmay qaytarib yubordilar ular Alloh yo'lida infoq qila olmaganlardan qalblari mahzunlikka, ko'zlari jiqqa yoshga to'lib, qaytib ketishdi ularga bakkaun Alloh uchun yig'laganlar deb nom berishdi qo'shinni esa jayshul usra qiyinchilik chekkan lashkar deb atashdi shunda rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarni Alloh uchun infoq ehson qilishga buyurib ajrini parvardigori olamdan umid qilishga undadilar har galgidek abdurahmon ibn avf birinchilar qatorida bo'ldi u 200 uqiya salkam 7,5 kg tilla olib keldi buni ko'rgan umar ibn xattob rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dedi menimcha abdurahmon savob o'rniga gunoh orttirib olyapti bola chaqasiga hech vaqo qoldirmadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'radilar ey abdurahmon bola chaqangga biron narsa qoldirdingmi ha dedi u berganimdan ko'ra ko'proq va yaxshiroq narsani qoldirdim nimani Alloh va rasuli va'da qilgan rizq yaxshilik va ajrni qo'shin tabukka jo'nab ketdi u yerda alloh taolo abdurahmon ibn avfni musulmonlarning birortasiga nasib etmagan sharafga erishtirdi namoz vaqti kirib qolgan edi payg'ambar assalom hadiganda kelavermadilar shunda abdurahmon ibn avf qavmga imom bo'lib namoz o'qishga tutindi birinchi rakat oxiriga yetmay rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib namozxonlar safiga turdilar va abdurahmon ibn avfga iqtido qilib namozni ado etdilar butun bashariyat sayyidi barcha anbiyolar imomi Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallam janoblariga iymon bo'lishdan ko'ra ortiqroq shon-shavkat bo'lishi mumkinmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Robbilari huzuriga rihlat qilgach, Abdurrahmon ibn Avf u zotning zavjay mutahharalarining xizmatida bo'ldi. Ularning barcha hojatlarini jon dili bilan bajarar safarga chiqsalar kuzatib chiqar hajga borsalar birga haj qilar tuyalarning ustiga havdaj ya'ni ayollar minishi qulay bo'lishi uchun tuyaning ustiga o'rnatiladigan moslama o'rnatib berar dam olishga to'xtaganlarida imkoniyatidagi bor shart sharoitni muhayyo qilardi bu abdurahmon ibn avfning manoqiblaridan bo'lib uning bu darajada mo'minlarning onalari tarafidan ishonchga sazovor ekanligiga hamma havas qilardi. Abdurrahmon ibn Auf Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning baraka duolarining ta'sirini butun hayoti mobaynida sezib yurdi. U sahobalarning orasidagi eng moldor badavlat kishiga aylandi. Tijorat ishlari misli ko'rilmagan darajada avj oldi. Unga tegishli karvonlar tez-tez Madinaga don-dun un yog' kiyim kechak idish tovoq atirlar singari aholiga zarur maishiy mollarni keltirib turar madinaliklardan ortgan boshqa tovarlarni chetga olib chiqib sotardi bir kuni abdurahmon ibn avfning karvoni madinaga kirib keldi karvon 700 tuyadan iborat edi ha 700 tuya tuyalarga oziq ovqat mato umuman odamlar uchun eng zarur narsalar ortilgan edi karvon yerni larzaga solgancha shaharga kirib kelganida atrofni tuyalarning bo'yniga osilgan qo'ng'iroqlarning jarangi yu og'ir yukdan ezilgan tilsiz jonivorlarning o'kirishi tutib ketdi shovqin suronni eshitgan oisha radhiyallohu anha bu nima to'polon deb so'radi u zotga abdurahmon ibn avfning karvoni 700 tuyada bug'doy un va oziq ovqat olib kelyapti deyishdi oyisha onamiz dedilar alloh uning dunyosiga baraka berdi lekin oxiratda berajak savobi ulug'roqdir Dar haqiqat abdurahmon ibn avf nihoyatda qo'li ochiq sahiy odam edi molini hech kimdan ayamas so'rab kelganlarga oshkora yordam qilar so'rashdan uyalganlarga maxfiy ko'mak ko'rsatar hatto o'ng qo'li bergan sadaqani chap qo'li sezmay qolardi bir safar 40 ming dirham kumush sadaqa qildi ketidan muhtojlarga 40 ming dinor tillo ham tarqatdi 200 yuz uqiya oltin ehson qilgani esingizda bo'lsa kerak bir gal Alloh yo'lida jang qilish uchun ketayotgan mujohidlarni 500 tasini otga mindirib yubordi. Boshqa jangdan oldin islom jangchilarini 1.5 mingta tuya bilan ta'minladi. Abdurrahmon ibn Avfning o'lim soati yaqinlashganida Badr jangi qatnashchilarining har biriga 400 dinordan berishni vasiyat qildi. Tirik qolgan buyuk jang ishtirokchilarining hammasi o'z ulushini oldi. ularning soni 100 ta edi yana mo'minlarning onalariga ham ko'p mol vasiyat qildi oyisha onamiz ko'pincha uning mehribonchiliklarini eslab alloh uni salsabil suvidan serob qilsin deb duo qilardilar salsabil jannatdagi buloqning nomi bundan tashqari u qonuniy merosxo'rlariga ham sanab adog'iga yetishi qiyin bo'lgan darajada ko'p mol dunyo qoldirib ketdi mingta tuya yuzta ot uch ming qo'y qur'on taqsimoti bo'yicha marhumning qarz va vasiyatlari ado etilganidan keyin beriladigan butun merosning sakkizdan biri to'rtta xotiniga taqsimlanganida ularning har biriga sakson ming dinordan tegdi tilloyu kumushlar vorislarga bo'lib berildi. Hatto taqsimda ishtirok etgan kishilarning qo'llari bolta zarbidan qavarib ham ketdi. Hech shak shubha yo'qki, bularning hammasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolari barakati tufaylidir. Ammo son sanoqsiz boyliklar Abdurrahmon ibn Avfni maftun etib, domiga ilintira olmadi. Odamlar uni qo'l ostidagi kishilar orasida ko'rib kim hoja kim qulligini sira ajrata olmasdi bir kuni ro'zador abdurahmonga og'iz ochish uchun taom keltirilganida dasturxonga qarab dedi musab ibn umayr vafot qildi holbuki u mendan yaxshiroq edi uni kafallash uchun bir parcha mato topa oldik xolos boshini o'rasak oyoqlari ochilib qolardi oyoqlarini yopsak boshiga yetmas edi undan keyin Alloh dunyoni bizning qadamlarimiz ostiga sochib tashladi qo'rqamanki amallarimiz uchun va'da qilingan mukofot shu dunyoda berib qo'yilmadimikan so'ng yig'lab yubordi taomdan bir luqma ham totib ko'rmadi abdurahmon ibn avfga shon sharaflar bo'lsin dunyo rostgo'ylari sardori Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallam janoblari unga jannat bashoratini berdilar. Uni so'nggi manziliga payg'ambar alayhi salomning tog'vatchasi Sa'd ibn Abu Waqqos boshchiligidagi musulmonlar kuzatib qo'yishdi. Janoza namozini ikki nur sohibi Usmon ibn Affon o'qidi. Azadorlar safida zur qayg'u ichra turgan Ali ibn Abu Talib, sen bu ummatning ulug'laridan biri eding. Alloh seni rahmatiga olsin, deb duo qildi. Navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars Abdulloh ibn Abbos mana bu kishi Badr g'azotida majbur bo'lib chiqqan edilar. Shu vaqtda bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilarni ayamasdan ko'p fidya olgan edilar. O'zlari uchun fidya olgan edilar va ikkita aka ukalarining farzandlari uchun ham fidya olgan edilar. Va bir ittifoqchi do'stlari uchun ham Abdulloh Abbos ibn Abdul Muttolibdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fidya olgan edilar. Ya'ni ko'p fidya olingandan keyin abbos ibn abdul muttolib aytadilarki islomni qabul qildim men ba'zi rivoyatlarda bu kishi badrga kelganlarda islomni qabul qilgan edim deb ham aytgandilar lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam zohirda bizga qarshi turgansan deb fidya oldilar shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar lekin eng qiyin ibodat meni mana shu jihad yo'lida yurib qilgan eng qiyin amallardan bittasi isloq qilishlik ikki taraf ham o'zini haq deb turaveradi ikkala taraf ham o'zini haq deb turaveradi shu yerda endi musulmon kishiga nima lozimki Allohning hukmi bilan bilan o'rtasida isloq qilishlik Chunki mana bu isloh topilmas ekan, mana bu isloh agar jamoatni ichida bo'lmasa ekan, bu jamoat yemirilib tugaydi. Jamoatni misoli Innalloha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ha, mustahkam binolarni singarin bir qal'aga o'xshatganda Alloh taolo mana bu qal'alarning o'rtasini bog'lab turgan narsa bu nima? Mu'minlarning o'rtasidagi muhabbat. bir-biriga bo'lgan yaxshi gumon, bir-birlarga bo'lgan nima? Birodarlik, bir-birlarga bo'lgan ishonch mana shu bilan qal'a bo'la oladi. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli agar namozining aksariyat qismida xushu va idrok bo'lmasa, ya'ni tushunish va fahmlash bo'lmasa, faqihlar bu namozni qaytarib o'qish vojibligi xususida har xil fikrda bo'lishgan. Imom Ahmadning ashablaridan bo'lgan Ibn Homid rahimahulloh bunday namozni qayta o'qish vojib deydi. Namozda xushu qilish vojibmi yoki vojib emasmi degan masalada ham fuqaholar ixtilofli ra'y bildirganlar. Robert Braffald Rom imperiyasi haqida quyidagilarni yozadi. Rim imperiyasining inqirozga yuz tutishi va yiqilishining asosiy sababi poraxo'rlik va boshqalar singari haddan oshgan fisq fasod bo'lmagan, balki buzg'unchilik, yomonlik, voqealikka to'g'ri kelmasligi ushbu imperiyasining ilk kunlaridan boshlab hamroh bo'lib kelayotgan va ichini g'ulg'ulaga solib kelardi. Abu Waqqasning videosini ko'rdim men. Bu bizga aytgan edi, men qo'limni qo'yib qana turganman, men bayat bergan emas edim deb, bayat niyati emas edim deb. Videosini qo'yib berdi Usmon aka ko'rdim. Shunday haq jamoatning ustida bo'g'onliqqa mushu jamoat haq deb bayat verdim. Endi ko'p gaplar, shunday ko'p gapirgan oxirsida nima qilamiz? Sizdan haqqa buyursangiz itoat qilishga bayat berdim. Shunda bayatni beravergan, beravergan. U bizga shu bir marta bermaganda. Dushanba. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Umaviy xilofatning suqutning sabablarini aytib o'tgan edik. Shu darsda Umaviy xilofatda bo'lgan taraqqiyotlar, rivojlanishlar va fazilatlarini aytishga harakat qilamiz. Ustoz aytayaptiki, Umaviy xilofatning suqutning sabablari qancha ko'p bo'lsa ham, lekin shundan hech kim inkor qilinmaydiki, Umaviylarning xilofati birinchi jahoniy islomiy davlat edi. va Umaviylarning xilofatida islom din ko'p rivoj topgan edi va musulmonlar ham taraqqiyot ustiga taraqqiyot qilib yurgan edi va oldiga yurgan edilar. Bularning davrida ko'p yerlar fath bo'lgan edi va islom nurining butun dunyoga tarqalishiga Umaviy xilofat sabab bo'lgan edi. seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tarib ibnul asir rahimahulloh uning siyratida quyidagilarni keltiradi podshohlik davri 21 yil u bir necha oy davom etdi. Mamlakati Iroqning chegarasidan Turkistongacha yetdi. Afg'onistondagi G'azni, Hindistonning ba'zi qismi, Pokistondagi Sajiston va Karman, Erondagi Tabariston, Jurjon, tog' mamlakati, Xuroson va Forsning ba'zi qismlariga hukmronlik qildi. Bu o'lkalarning barchasi mo'g'ullardan qochgan musulmonlar boshlig'ining qo'l ostida edi. Bu satrlardan mamlakati juda katta bo'lganligi va shu bilan birga uzoq vaqtlar buyuk davlatni boshqarib kelganligidan uning juda mohir boshqaruvchi bo'lgani ma'lum bo'ladi. Chorshanba Ilmdir bu har bir oyat Ilmdir bu har bir hadis bir pashtu ayol she'r yozgan edi. Jihad yo'lini tashlab, izzat yo'lini tashlab, moli dunyo orqasida yurgan, bilagi kuchiga to'lgan kishilarga qarab aytgan ediki, "Sallayni beru ro'molimni olgin deb she'r yozgan edi. Beg'ayrat bo'lib qolding deb. Bizlarning opa-singillarimiz, onalarimiz, birodarimiz Abdulqodirning ayoli, birodarimiz Ammorning ayoli Abdusalomat ana ayollari bular ba'zi bir ummatni o'zini rijoliman deb yurgan kishilarga ro'mollarni tashlab ketishdi. Lekin haqiqiy erkakman degan, yigitman degan bu sharmandalik pardasini, bu ro'molini yuzidan olishligi kerak. Buni faqatgina Ismoil alayhisalom o'zlarini aziz jonlarini qurbon qilishga tayyor bo'lganlaridek qachon tayyor bo'ladi? yana u o'zini yuzidan oladi xolos buni payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli Alloh subhanahu va taolaga iymon keltirish degani barcha olamning yolg'iz yaratuvchisi bor va bir ekaniga ishonishdan boshlab uning maloyikalariga muqaddas kitoblariga, elchi payg'ambarlariga va oxirat kunining albatta kelishiga iymon keltirishgacha bo'lgan bir butun ilm va e'tiqodlar majmuasini o'z ichiga oladi. Iymon keltirib, islomga kirgach, darhol solih amallar qilishga kirishadi. Eronda davlat iqtisodiyotidan aholiga sarflaydigani uncha ko'p narsa bo'lmagan. Eron shohlari qadimdan pullarni berkitish hamda asl mollarni jamg'arib qo'yish odatlari bo'lgan. Xusraf 2 607-608 yillarda Madoindagi mollarni o'zi bilan qilgan yangi imoratga ko'chirganida u ko'chirib o'tgan narsalari 468 million misqol tilla bo'lgan. Kechqurun shu Makin degan mintaqa 4 tabanan fayj bo'lib, ichkarisida markazlar bor. Kunduz umuman kirish imkoniyati yo'q. Kechqurunni kirib shu yo'lga mina qo'yib chiqmoqchi edik. Kechqurun shu mintaqaga yaqin bir joyga bordik. U mintaqani yaxshi bilgan ansar aytdiki, 6 kishi ko'p dedi. Bildirib qo'yamiz o'zimiz dedi. Ehtiyot qilishimiz kerak. Men aytdim, bu yerda yarimiz turamiz, yarimiz qo'yib kelamiz. Bu yoqqa qo'yamiz, ham orqamizda emniyat olib turadi. Ko'p ketmagan bo'lamiz dedi. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صوم أكا من شند قلب حشبش دقنشا بري الحم أتب جند الله أرهيف دهم اللي احتجمه تيار بولبتا Albatta bu Alloh taoloning fazli. Keling, shu fursatdan foydalanib juda ko'p fazilatlarga boy bo'lgan ushbu juma haqida ozmoz gaplashsak. Juda yaxshi. Juma kunining fazilatlari haqidagi hadislarni o'qiylikmi? Men aytmoqchi bo'lgan narsa ko'pchilik muhojir va mujohidlarni va ko'pchilik musulmonlarni hidoyatiga sabab bo'lgan juma ma'ruzalari haqida gaplashaylik degandim. Albatta, O'zbekistonda islomiy inqilob bo'lishiga ham shu juma ma'ruzalari sabab bo'lgandi. Banda Andijonda Abduvali Qori aka savlat to'kib jiddiy darslarni boshlab yuborgan. Bandaning yaratilishligidan asl maqsad ibodat. Ibodatning keng ma'nosida. Buni buni ko'p aytib o'tding, mana ibodat hayotning har bir tarmoqini o'z ichiga oladi. u soatda muvofiq bo'linsa Qo'qonda Muhammad Rajab aka o'zining shirin tushuntirishlari bilan da'vat olib borayotgan. Mana shu juma kunida kim vaqtliroq boshqalardan ilgariroq keladigan bo'lsa, eng oldin kelgan odamga bir katta tuyani so'yib qurbonlik qilingan sadaqa qilganligini savobi beriladi undan keyin keyin kichkina kichkina eng keyin kelgan odamga hech bo'lmasa bitta tuxum Namanganda Gumbaz masjidini jaranglatib Abdul Ahad aka Qur'on tafsiridan boshlagan er kishilar erkak kishilar oilada xonadonlarda ayollariga rahbar bo'ladilar soliha ayol debdilar janob muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallam bir soliha hali namoz o'qiydigan erini hurmat qiladigan toshkentda esa fozil qori g'iyosiddin qori to'lqin qori va obidxon qorilar kalonlarimiz siz bilan bizning mana shu hayotimiz uchun bizni dinimiz uchun iymonimiz uchun jonlarini berib o'tib ketdilar ular umrlari mashaqqatda mehnatda o'tdi yaxshilik qilgan yaxshiliklar evaziga faqatgina jabru sitam ko'rdilar umrlari zindonda o'tdi darralarni tagida jon topshirganlar bo'ldilar yaxshi bo'lganlari uchun Bulardan boshqa qancha-qancha da'vatchilar da'vatlari yu darslar yozilgan kasetalar ko'paytirilib, ko'chirma olib tarqatishlar avj olgan edi. Musulmon xalqimiz ham o'z diniga qayta boshlagan ajoyib davrlar bo'lgan ekan. Ha, bunday ne'matlarning shukri faqat hijrat va jihad bo'lishi lozim edi. Bizning diyorlarda shu narsa yetmay qolgani uchun, qo'lga qurol olmagani uchun bu ne'matlar olib qo'yildi. Darslar to'xtab, qama-qamalar boshlanib ketdi. Ko'p ulamolar ana shu og'ir musibatlarning yana bir bir sababi musulmonlar bitta bo'la olmaganliklaridan deyshgan. Bugun mana Allohning fazli bilan Qaboil mintaqasida juma kunlari ushbu dasturlarimiz havo to'lqinlarida tarqamoqda. Albatta, bu ushbu holatimizda qilish oson bo'lmagan ish. Magar Alloh qodir qilsagina qila olasiz. Mana shu ne'mat sabab muhojir mujohidlarni birlashtirish va ma'nan quvvatlantirishimiz lozim. Bundan 1 yil oldin dasturimiz shunday boshlangan edi. Assalomu alaykum aziz mu'min va mu'minalar. Demak, bugun juma. Bugun biz musulmonlarning Sayyidul ayyomimiz juma bayram kuni bilan barchalaringizni muborakbod etib, tayyorlangan dasturimizni tanishtirsak. Dasturni olib boruvchilar ko'pchiligingizga tanish bo'lmagan yangi muhojirlarimizdan birodarimiz Nusratulloh va va ko'pchiligimizga tanish bo'lgan sobiq muhojirlarimizdan Yahyo Hikmati amerikon askari askari chiqdi o'z uyidan quloq solmay hech kim gapiga haddan oshdi ketib o'zidan g'ururlanib texnikasiga gerdayib chiqdi o'z uyidan quloq solmay hech kimga Oldingi jumada Amerikaga kelgan Allohning balolari eng asosiy xush xabarlarimizdan edi. Ha, albatta. Bu biz mujohidlarning ham va barcha islom ummatining ham g'alabasidir. Islom va musulmonlarga qarshi qaqshatgich jangga otlangan bu nasorolarning bugungi salibiy urushlari o'ta nomardlik bilan qo'rqaqona shaklda olib borilmoqda. Ayniqsa umum ummatimizning dushmani ekanini ochiq ayta olmaydigan bu makkorlar faqatgina islomiy terroristlarga qarshi qaratilgan emish. Chunki ularning maqsadi dinimizning himoyachilari hisoblanmush mujohidlarni yo'qotishdir. Mujohid bo'lmagan musulmonlar esa tayyor g'ulom hisobidalar. Bo'ysunuvchan xalq talan taroj qilib bo'lingan nafaqat moddiy, balki ma'naviy jihatdan ham o'sha-o'sha tobelik. O'z lashkarlarini himoyasiz qoldirmaydigan Robbimiz tug'yonga ketgan super kofirlar ustiga yangi balosini jo'natishligi biz uchun katta nusrat bo'lganligini ko'pchilik sezmayapti. Ular bu baloni Sendi deb nomlashgan. Xo'p, o'sha Sendi nima bo'ldi endi? Ehe, butun dunyoga ko'z-ko'z qiladigan shaharlarga yaxshigina ko'z tegdi. Uzoq yillar davomida aslo o'chmagan chiroqlar o'chdi. Xuddi Muhammad alayhi salatu vasallam tavallud bo'lganlarida majusiylarni ibodat qiladigan o'tlari o'chgani kabi. Endi zamonaviy texnikalar ham hech nima qila olmay qoldi. Issiq va yorug' xonalar haligacha qorong'u va sovuqdan quvillab yotibdi. ming minglab aholini darbadar bo'lganini aytmaysizmi? O'lik hisoblashga hech kimni kayfiyat ham yetmagan. Kishini ko'zini qamashtiradigan yap-yangi sayyoralar qator-qator bo'lib suv bosib yotganini ko'rdim. Agar butun dunyo mujohidlari jamlanib hujum qilganlarida ham bu shaharlarga bunchalik zarar bera olmas edilar. Qarang, bir kunning o'zida 40 milliard zarar ko'rdik deyishdi. Hali oldingi balolardan vayron bo'lgan qanchadan qancha shaharlarini obod qila olmay tashlandiq joyga aylantirilganini ko'pchilik gapirmaydi ham. Ha, islomga qarshi kurash oson deb o'ylashgan. Qani endi kristianlari qutqarsin bu salibchilarni. Bu makkorlar ommaviy axborotlarda haqiqiy talofatni ko'rsatishmadi. Hamma yoqni komendantskiy chas qilib, muxbirlar kira olmasligi uchun harbiylar bilan o'rab tashlashgan. Chunki men aytgan bilan ko'rsatilgan holat unchalik dahshatli bo'lmasa, kishi xotirjam bo'ladi. Lekin bular bundan tashqari odamlarni e'tiborlarini boshqa tomonga qaratish bilan go'yo bundan ham jiddiyroq masala bordek qilib ko'rsatishdi va barchaning diqqati prezident saylovlariga tortildi. Ana sayla, mana sayla, kim yutdi, kim yutqazdi. Xuddi o'yinga o'xshab kutilmagan taraf g'olib bo'ladigandek chalg'itib, aldab bari bir yutishi kerak bo'lgan kimsa kinolardagidek go'yo demokratiya qahramoni bo'lib chiqdi. Qarabsizki, hamma qarsak chalish va baqirish bilan ovora. Kechagina tagiga suv ketib, Amerikaning zavoli boshlanganini ham unutib qo'yishdi. Yana Obamami? Boshqa kim ham bo'lardi? Hali buni qolgan qutgan ishlari bor emish. Oldingi saylanish spektaklida bergan va'dalariga vafo qilish esidan chiqib qolgani uchun boshqatdan va'da berdi. Laqmalar uchun shuni ham foydasi bordi albatta. Avsom aka, nima deysiz? Ey birodarim, hatto musulmon xalqni aldash shunchalar oson bo'lgan davrda kofirlarni aldash nima bo'pti? Ana shunday qilib butun dunyoni e'tiborini Allohning balosidan ham muhimroq bo'lgan saylov-saylov o'yiniga qaratishga muvaffaq bo'ldi bu mug'ambirlar. Kasalni yashirgan bilan istimasi oshkor qiladi. Inshaalloh endi kulgan bilan ichida yig'layapti. Mujohidlar bilan go'yo xotirjam jang qilayotgan edi. Josusiy tayyoralarni uchirib bombardimon qilish, uy buzish, darbadar bo'lish qanaqa bo'lishini yaxshigina tortishyapti. Hukumatini kufrida qo'llab-quvvatlantirgan xalq o'zidan ko'rsin, boshini devorga ursin, lekin Alhamdulillah, bu o'tgan haftada yana bir xush xabar bo'ldi. Ayniqsa Pokistondagi jihodimiz uchun eng muhim va tarixiy e'tirof bo'ldi. Qanday xush xabar ekan? Pokiston kufr hukumatining bosh vaziri Amerikadagi holatdan foydalangan holda chiqish qilib hisobot berdi. Nima to'g'risida hisobot berdi? Islomga qarshi kurashda olib borgan oxirgi 10 yillik faoliyati davomida 40 ming kishisidan ajralgani va moliyaviy jihatdan 80 milliard dollar talafot ko'rganini e'lon qildi. Garchi bu yillar davomida qancha milliard ishlagan bo'lsalar ham. Bu kofirlarga nima bo'lyapti o'zi? Nimaga birdaniga mag'lubiyatlari haqida gapirib qolishdi? Axir bu sonlar hazlakam narsa emas-ku. Gadoylik qilish paytida talafotni yashirish yaxshi emas. Chunki ular o'zlaricha biz ham qurbon beryapmiz. Bizni ham o'ylanglar, bizga ham beringlar. oz muncha xizmat qilmaganmiz demoqchi va yana cho'ntaklarini to'ldirib olishmoqchi albatta. Ammo bu biz uchun ham bir xush xabarki, boshlagan jihodimiz shunchalik natija bermoqda ekan. Va biz bu yo'lda berayotgan talafot u yo'qotishlarimiz befoyda emas ekan. Chekilayotgan mashaqqat va to'kilayotgan qonlarimiz bejizmas ekan. Inshaalloh endigi 10 yillik bundan ham battarroq bo'ladi. Shuning uchun susaymasligimiz va g'amgin bo'lmasligimiz kerak. Qanday qilsak ko'proq zarar berish, ko'proq o'ldirish g'amida bo'laylik. Ana shunda Alloh bizni yaxshi ko'radi va yordamini ayamaydi. Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan ko'kda mag'rur kezarlar endi Jundulloh arxiviga navbat bersak-da qal'ai jangi qurbonlaridan bo'lmish ahli ilm birodarimiz Mujohid Abdurrahmonga beramiz. Seni qora nom bilan Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Sayyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ajma'in amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah'a hamdü sanalar bilsin ki Allah Teala sizi bizni iymon bilan, hidoyat bilan va hijrat va jihad kabi Allohning shariatini tiklash uchun qilinayotgan shuncha jihad kabi amal bilan, ne'mat bilan ne'matlagan ekan. <clears throat> alloh taolodan istiqomatda qilishligini so'raymiz chunki alloh taoloni maxluqotlari bu yer yuzida istiqomatda bo'lib allohni dinida istiqomatda bo'lib o'tgan zotlar uchun alloh taolo bu hayoti dunyoda ularga o'zini nusratini yordamini ko'magini ularni g'olib qilishligini va oxiratda allohni huzuriga borganlarida esa alloh taolo o'zini qahri g'azabi azobidan najot berishligini mag'firat qilib gunohlarni kechirishligini va ularni o'zini rahmati bilan jannatga kiritishligini va'da qilgan edi va alloh taolo bu istiqomat yo'lidan toygan insonlarni kofirlar xossatan Allohni dinini Allohni dushmanlari bo'lgan kofir va munofiqlarga va'id qilgan ediki bu dunyoda ham ularni rasvo qiladi, xor qiladi, mag'lub qiladi va oxiratda esa alloh taolo ularni o'sha o'zi vaid qilgan musibatlarga giriftor qiladi deb alloh taolo o'zi vaid qilgan edi shuning uchun ham alloh taolo qur'oni karimni ko'p joylarida ko'p o'rinlarida jannat ahllari bilan jahannam ahllari orasidagi o'zaro nidolashishlikni ko'p misollarini keltiradi mana bu misollardan bittasini alloh taolo arof surasida keltiradi mana buni inshaalloh dars qilib o'tamiz chunki unda ko'pgina ibratlar bor Allah Taala Araf surəsinin 44-cü 45-ci ayətlərində mərhəmət qıladı ki: "Əuzu billahi minəşşeytanirracim və nada ashabul cenneti ashabun nari an qad vecedna ma va'adana rabbuna haqqan" فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون جنة إجلاره جهنم إجلاره ندا قلشتكي Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani biz haq holatda topdik. Sizlar Parvardigoringiz sizlarga va'id qilgan narsani, va'da qilgan narsani haq holati topdinglarmi? Ular shunda ha deb javob qilishadi. Shunda ularni oralarida bir nido qiluvchi nido qiladiki, zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin deb. Ular shunday zotlar ediki, ular Allohning yo'lidan o'zgalarni to'sardilar va o'zlari oxiratga kofir bo'lganlari holda ko'pgina egri amallarni qilardilar. Bu oyatda Alloh taolo jannat egalari bilan do'zax egalari orasidagi bir ibratli o'zaro nidolashlikni aytayapti. Alloh taolo bu mu'minlarni ularga va'da qilganidiki, ularni bu hayoti dunyoda istiqomatda o'tganlaridan keyin ularni bu hayoti dunyoda ham aziz qilib, oxiratda ham Allohga yo'liqqan vaqtlarida ularni gunohlarini mag'firat qilib jannatiga kirishini va'da qilgan edi. Mana buni ular haq holatda topishgan edi. Alloh taolo haqiqatda ularni yuzlarini yorug' qildi, tarozida amallarini solih amallarini tarozda og'ir qildi va ularni qiyomatdagi ko'pgina musibatlardan ularga najot berdi. Ularni gunohlarini kechirishli bilan birgalikda qahr g'azab azobidan najot berdi va rahmati bilan jannatga kiritdi. Bu Allohning ularga va'dasi edi, bu haq va endi do'zax egalariga esa bu hayoti dunyoda ham rasvolikni, xorlikni va'id qilgan edi va oxiratda ham ular kofir bo'lganliklari tufaylidan Alloh o'zini qahrini, azobini, do'zaxini va'id qilgan edi ana endi hamma narsa o'z joyiga tushgandan keyin Alloh bandalari orasida haq bilan hukm qilgandan keyin jannat egalari jannatga kirganlaridan keyin dozah egalari esa o'zlarini azoblaridan nasibalarini olganlaridan keyin mana bu o'zaro nidolashlik bo'ladi ekan bu nidolashlik aslida faqat mu'minlarni ularga kofirlarga bo'ladigan tanbeh ma'nosidagi yoki ularga tahqirlashlik ma'nosidagi bir nido bo'ladi-yu, lekin faqat bu mu'minlar tarafidan bo'lmaydi, balki Allohning farishtalari tarafidan ham bo'ladi. Alloh taolo buni misolini keltirgan ediki, farishtalar kofirlarga yo'liqqan vaqtlarda aytadilarki, hadihin narul lati kuntum biha tukaddibun afasahrun hada am antum la tubsirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya'ni ular aytadilarki, sizlar yolg'onga chiqargan do'zax mana shudir. Yo bu sehrmi yoki sizlar uni ko'rmayapsizlarmi? unga kiringlar, xoh sabr qilinglar, xoh sabrsizlik qilinglar, farqi yo'q. Sizlar hayoti dunyoda qilgan o'zlaringizni amallaringiz, isyonlaringiz, tug'yonlaringizga yarasha jazolanyapsizlar xolos deb va'id qilishadi. Ya'ni ularga bir tanbeh berishadi. Bu narsani misolini yana Alloh taolo bir o'sha Sofat surasida bir mu'min bilan hayot dunyoda bir mu'minni misolini keltirganida, uni hayoti dunyoda bir tijorat masalasida bir sherigi bo'lardi, u kofir edi, qiyomatga kofir bo'lgan edi. Va oxiri Allohning huzuriga borganda bunisi jannatga, u sherigi esa do'zaxga tushib qoladi. Shu vaqtda u sherigini o'zini birodarlar bilan ne'matlanib o'tirgan vaqtda sherigini hayoti dunyodagi bu sherigini eslaydi, esga oladi va shunda unga xabar berishadiki, u jahannamda deb. <clears throat> shunda u jahannamda qarasaki u jahannamda o'rtasida azoblanayotgan holati topadi. Shunda u Allohga hamd va sanolar aytib, agar Parvardigorimning ne'mati, hidoyati bo'lmagan deydi sen kabi men ham azoblanguvchilardan bo'lardim deb Allohga bir shukrona aytar ekan. Bunaqa nido bu faqat oxiratda emas, bu hayoti dunyoda ham kofirlarga nisbatan qilinadi. Nima uchun deyilsa, chunki Alloh taolo faqat uxroviy va'idni qilgan de bu kofirlarga, balki bu hayoti dunyoda ham xorlikni, rasvolikni va'id qilgan edi. Payg'ambar assalom shuning uchun ham Badr jangida, Badr jihodida eslaylik, shu vaqtda qatl qilingan Qurayshning raislarini, kattalarini, hammalarini Alloh taolo bir joyga jamlab qo'yganida eslaylikki, ular vaholanki Muhammad alayhi alayhissalomni va u kishi bilan birgalikda iymon keltirgan mu'minlarni yer yuzidan yo'q qilib yuboramiz. Keyin o'sha yerda bir katta bir bazm uyushtirib qaytamiz degan bir jur'at bilan, mutakabbirlik bilan chiqishgan edi, lekin Alloh o'zini hikmati bilan ularni kattalarni, raislarni hammasini bir joyga maqtul, qatl qilingan holatda xor rasvo holatda to'pladi. Mag'lub holatda to'pladi. Shunda Payg'ambar alayhissalom mana bu quduqni ustiga kelib aytgan ekanlarki, ya Aba Jahl ibn Hisham va ya Utbatam Rabi'a va ya Rabia Shaybat ibn Rabi'a deb har birlarini ism va ism nomladilar chaqirdilarda aytdilarki hal vajadtum ma va'ada robbukum haqqo fa inni vajadtu ma va'adani robbi haqqo sizlar parvardigoringlar va'da qilgan sizlarga va'id qilgan narsani haq holatda topdinglarmi Alloh taolo Parvardigorim menga va'da qilgan narsani men haq holatda topdim. Ya'ni Alloh taolo menga o'zini nusratini, g'alabasini va'da qilgan edi. Mana buni men haq holatda topdim. Alloh o'zini nusrati bilan ko'mak berdi menga. Sizlarni Alloh taolo xorrasvo holatda, mag'lub holatda qilishligini bu hayoti dunyoda va'id qilgan edi va o'zini azobini, uxroviy azobini va'id qilgan edi. Buni haq holatda ko'ryapsizlarmi deb ularga bir tanbeh berdilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu bir ta'ajjub bildirgan ekanlarki, "Ya Rasululloh, tuxatiba qavman qad jifu, ya Rasululloh qatl qilingan zotlarga, halok bo'lgan zotlarga siz xitob qilyapsizmi degan ekanlar shunda payg'ambar alayhissalom javob qilgan ekanlarki nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki men aytayotgan bu so'zlarni ularchalik sizlar eshitguvchi emassizlar lekin ular javob berishlikka qodir emas xolos deb aytgan ekanlar ya'ni bu hozirgi vaqtda islomni ziddiga chiqayotgan bu kofirlar va munofiqlarni Alloh taolo tez kunda hammalarini jamlab bitta joyga jamlab halok qiladi, mag'lub qiladi. Shoyatki yaqin qolgan bo'lsa mana shu kunlarki ularga ham mana bu nidoni sizni biz qilishligimiz shoyat yaqin qolgan bo'lsa. Alloh taolo o'zi nasib qilsin, aziz qilsin. Alloh taolo bularni oralarda bir nido qiluvchi nido qilib zolimlarga Allohni la'nati bo'lsin deb nido qilishligini va bu zolimlarni asli zolim ekanliklariga hujjat keltirib, ularni asli sifatlari shu ediki, o'zgalarni insonlarni Allohni yo'lidan to'sardilar. Ya'ni Allohni diniga ergashib najot topishlikdan ular to'sqinchilik qilardilar va shunga yarasha o'zlari oxiratga kofir bo'lganliklari tufaylidan oxiratda biror bir narsani umidlari yo'q, Allohni rahmati, jannatidan umidlari yo'q va o'zlarini qilayotgan amallariga hisob kitob bo'ladi-yu, qilayotgan jinoyatlarga yarasha uqubat, azob bo'ladi-yu, bunaqa narsaga ishonishmasdi, iymon keltirishmasdi. Shuning uchun ham ular hech hadiksiramasdan o'zlarini jinoyatlarda davomli bo'lardilar va yana Allohni yo'lidan o'zgalarni to'shlikda egriliklarni, buzg'unchiliklarni qilardilar. har bir toifani o'zini isyonida davom etayotganligini asli sababi oxiratga kofir bo'lganligi bo'ladi. Mana bularni asli illatini keltirib Alloh taolo ular Alloh yo'li qishliklari, Alloh taolo ularni hisob-kitob qilishligi va qiladigan amallariga yarasha jazo berishligiga kofir bo'lganliklari tufaylidan ekanligini keltirdi. Va Alloh taolo tez kunda bu hayot dunyoda ham ularni xor bo'lishliklariga, rasvo bo'lishliklariga bu oyatlarda ishora qildi va oxiratda ham mu'minlarga tasalli qilib, ularni aziz qilishligi va kofirlarni esa mag'lub qilishlariga zalil tawil qilishliklariga ishora qildi. Alloh taolo o'zi istiqomatda qilsin. Men hozir bitta narsaga ishora qilib o'tmoqchimanki, birodarlar, ba'zi o'rinlarda ba'zi birodarlardan alhamdulillah u birodar ba'zilari tavba qilishdi lekin biz shunaqa narsani uchratib ko'rib ko'ryapmizki hayron qolamiz o'sha insonlarga biz qachonki bu birodarlarga Allohni ibodatiga chaqirayotgan Allohni ibodatiga buyurayotgan o'zini shaxsiy manfaatiga buyurayotgan emas shunaqa ekan Allohni ibodatiga buyurayotgan birodarlarga ijobat qilishligi, malollanishlik to'g'ri emas aslan balki xursand bo'lish kerakki balki yordam ham berish kerakki bu asli zaiflashib, susayib qolgan vaqtda ko'mak beradigan birodarlarim bor ekan deb xursand bo'lish kerak aslida. Lekin agar sodiq bo'lsa, xolis bo'lsa u inson. Lekin shunaqa insonlar bor, ya'ni xotirjam, men itoat qilmayman. Vaholanki ustiga mas'ul uni munkarga buyurmaydi. Munkar narsaga buyurayotgan emas, uni Alloh ibodatiga buyurayotgan. Alloh ko'rsatgan bir doiradagi itoatga buyurayotgan, xotirjam itoat qilmayman. yoki falon ishni men buni qilmayman, payrohaga turmayman, jamoat mana u jamoat ishiga buyursa qilmayman, xotijam, xatga borasan, bormayman, xotijam eta olishlik bu insonlarni yo bular Alloh farz qilgan narsadan farz qilgan ekanligidan yo g'ofil g'ofil emas vaholanki g'ofil deya olmaysiz. Qandoq deylu unda bu birodarlarni? Yo iymonida shubha bor desangiz, unda ularni qanaqa qilib qo'yasiz, kamsitib qo'yasiz. Yo mu'minu, lekin g'ofil yo jahil. qandoq deb muomala qilaylik. Balki agar haqiqiy mu'min bo'lsa edi, Alloh taolo buyurganligini biladi. Alloh taolo buyurgan, farz qilgan, o'sha farz qilgan doirada Allohning farzini buzishlik asli jinoyat edi. Allohning uqubati bo'lib qolishi mumkin. Allohga yo'liqqanda Allohning hisobi qattiq bo'ladi deb ishonishi bor, e'tiqod qiladi o'zi mu'min. shunga yarasha ehtiyot bo'lish kerak edi u inson to'xtashi kerak edi itoat qilib bo'yinni egish kerak edi lekin suskashlik ko'ryapmiz ba'zi birodarlarda to'g'ri tushuninglar birodarlar u birodarlar jamoatni o'zini shaxsiy manfaatiga buyurayotgan emas shuning uchun hammamiz yordam beraylik subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qara nom bilan sen yozmasang yozarlar seni qara nom bilan Nurullo assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nurullo ahvolingiz yaxshimi? Alhamdulillah Allohga shukr. Hozir kunda qanday ishlar bilan bandsiz? Shu itoatga bormiz mas'ullar nima desa shunaqa beribdik alhamdulillah. Hmm, bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanyapsiz Nashid she'rlar yozib turaman o'zingiz yozasiz shundaymi bale bale hmm, yozgan she'rlaringizdan yoki nashrlaringizdan bittasini aytib berasizmi inshaalloh alloh qodir qilguncha harakat qilamiz she'r yoki nashid bitta she'r yozgan edim o'shani aytib bermoqchiman nurullo bu she'ringiz nima haqida yoshlar haqida nima uchun endi aynan yoshlar haqida chunki islom ummatining hozir aksar joylarida yoshlar jihod qilyapti buni hech kim inkor qila olmaydi o'shaning uchun yoshlar haqiga yozgan jihod qilayotgan yoshlargami yoki hijratga chiqmagan yoshlar haqidami hijratga chiqmagan yoshlar haqida qani marhamat vatan tashlab ko'zlar yoshlab jihod sari yo'llar boshlab keldik dunyoni tashlab kelmaysizmi bugun yoshlar vaqtlar o'tar umr o'tar tashvish bilan kunlar o'tar tanamizdan qonlar ketar kelmaysizmi bugun yoshlar vatanda sho'x shodon sizlar qorin uchun gadoy sizlar faryod va nolalar uchun kelmaysizmi bugun yoshlar rasulingiz masxaradur imoningiz xatardadur ustozingiz qamoqdadur kelmaysizmi bugun yoshlar ahli muslim umid qilar dini uchun qurbon bo'lar nogoh faryod nola qilar kelmaysizmi bugun yoshlar umidimiz dur oli tavhidimiz chiroyli dunyo qolsin endi mayli kelmaysizmi bugun yoshlar Nurullo, e, ba'zi sangarlarda xizmatda bo'lgansiz-a, jamoatimiz mujohidlariga. Mana shu Э, xizmatlarda bo'lgan vaqtingizda ya'ni o'sha paytdagi bir voqeliklar hodisalardan ham bir aytib berasizmi shu xizmat yuzasidan shaktu mintaqasiga edik kutilmaganda josiz tayyora hujum qilib qoldi shunda bizlardan to'rttasi shahid bo'ldi kimga hujum qildi shu bolalarga hujum qilib qoldi o'shanga bizlardan to'rtta shahid bo'ldi u bittasi men bilan ta'lim olgan edi qolgan bittasi tatar birodarlardan edi ikkitasi men bilan birga turgan Marvon bilan Muhammad degan bola edi. Bu Marvon bilan Muhammad 14 yasharli yosh mujohidlardan edi. Aynisi Marvon yangi hijrat qilib kelgan mujohidlardan edi. Xo'p, shularga atab she'r yozdi, shundaymi? Bali, bali, shularga atab bir she'r yozgan edim. Alloh qodir qilgancha sizlarga o'qib beraman. G'amgin bo'lsa bu ko'nglim netay, sog'inib qolsam dardim kimga aytay? birodar bo'lib haqqingni men o'tay ukajonim marvonim muhammadim jonim gudak eding ummatga sen ibrat bo'lding shahid bo'lib ajrlarni ko'proq olding allohimning huzuriga yetib bording ukajonim marvonim muhammadim jonim 14 yoshni qarshi olgan yigitlar onasini rizo qilgan shahidlar bizni tashlab ketding uka ukajonim marvonim muhammadim jonim xizmat desa otilgan bir o'q eding ummat dardi dibon yugurding orom olish dam olishni unutding ukajonim marvonim muhammadim jonim unutmaymiz seni hech qachon ukam xushbo'y hiding yodimizda har dam shahidsan guvoh yer osmon ukajonim marvonim muhammadim jonim albat seni qasosingni olamiz kofirlarni qo'rquvga solamiz shahid bo'lib xurayinlar olamiz ukajonim marvonim muhammadim jonim nurullo bu ko'rib turibmizki she'rlaringiz juda ko'p ekan nashidalar ham bor ekan mana shu nashidalardan ham aytib berasmi? inshaalloh bittasini aytib bermoqchiman alloh qodir qilguncha bu nashidingizning nomi nima shu shahid bo'lib ketgan do'stlarimga atab yozganman buni shahid do'stlar to'ylar muborak jannatdagi uylar muborak deb nomlaganman qani aytib bering bo'lmasa qalbim xastalaganda yupatgan kimligimni tanitgan o'rgatgan jangda esa shijoat bilan yutgan manziliga iymoni bilan ketgan shahid do'stlar to'ylar muborak jannatdagi uylar muborak shahid do'stlar to'ylar muborak jannatdagi ki uylar muborak inson zoti bor ekan qayta yetar g'ariblikka nima ham yetar hijrat jihad bir kuni bitar bu vaqtlardan yutganlar yutar shahid do'stlar to'ylar muborak jannatdagi uylar muborak shahid do'stlar to'ylar muborak jannatdagi uylar muborak Yetim bolalar endi bizga omonat. Inshaalloh qilmaymiz hech xiyonat. Qasos olish uchun bizga borayat. Xurayinlar bilan dursiz siz shoyat. Shahid do'stlar to'ylar muborak. Jannatdagi uylar muborak. Shahid do'stlar to'ylar muborak. jannatdagi uylar muborak Muhammad G'olib Labbay aka shu desangiz men hijrat qilishdan ilgari bir birodarimizning yonida turib bir hodisaga ro'baro bo'lgan edim. Xo'sh, xo'sh. Shunda ushbu birodarimiz bir betob kishini o'qigan edi. Bemorni o'qish jarayonida ba'zi bir alomatlar zohir bo'ldi. Ya'ni uni ovozi bilan ichidan jin tilga kirdi. Bu birodarimiz, sen kimsan? Musulmonmisan yo kofirmisan deb so'radi. O'sha jin men mujohidman deb javob qaytardi. Nima uchun bu jasadga kirding deb so'ralganda, u barcha kofirlarni yo'q qilgani kirdim deb javob bergandi. Bunisi qanday bo'ladi? Jinlarning ham mujohidlari bo'ladimi? Ha, albatta. Usom aka, shu desangiz, o'zim o'qigan bemorlar ichida mujohidlari uchramagan, ammo ularning ichlarida ham mazhablarga bo'linganlari va firqa-firqalarga bo'linganlari ham bor. Va ularning ichlarida ham Alloh taoloning yo'lida kofir bo'lgan jin toifalariga jihad qiluvchi solih jinlar ham bor. Usoma aka juma dasturi mavzusidan chetga chiqmagan holda davom etsak. Bu birodarimizning ismi Abdul Vajid. Birinchaligi murojaat degan film chiqdi-ku. O'shda Abdul Muhodir olib borgan u haliga. Birinchi ko'rgandik o'sha tarqatildi. Biz yerda o'tirib ko'rdik. O'shanda ko'rganingizda ta'sirlangan o'shani. Ba'zilar o'zini rad javobini berdi, ba'zilar yaxshi javob berdi ba'zilar endi o'rtalay u yog'i ham emas bu yog'i ham emas shunday bo'lib qoldi siz qaysi taraf bo'ldingiz biz o'rtalay odam bo'ldik yani ba'zilar aytdiki sahobiylar davrida bo'lgan bu narsa dedi hozir mumkin emas bo'lishi dedi Shunday shundalardan eshitdikda ya'ni nima jihod hozir bo'lishi mumkin hmm. emas jihod haqida gapiryapmiz jihod misol jihod boblari yoki jihod oyatlari faqat rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida o'sha sahobiylar davrida bo'lgan o'shalarga oyat tushgan deb aytyapti men aytdimki o'sha yerdagilarga aytdimki bu dedim hozir dedim pul uchun jihod qilyapti ko'p odamlar dedimda lekin u ma'noni bilmasdim lekin boshqa ma'noda gapirgandim men lekin siz lekin siz nimaga asoslanib odamlar pul uchun jihod qilyapti dedingiz endi bir ikkita haligi rossiyada ishlab yurgan davrda bir ikkita birodarlar bor edi o'shalar masalan jihod qilyapmiz deydiku jihod qilyapmiz biz nafsiy jihod qilyapmiz deydi nafsiy jihodni qilyapmiz deydi kinosini pul undirish bo'ladi maqsad o'shalarga asoslanib aytgan lekin u boshqacha ma'no tushundida u aytdiki unday demang dedi chunki dedi pokistonda qanchayam fauji dedi mana yaqinda lol masjid degan masjid dedi umuman qancha qancha opa singillarimiz dedi portlab tashladi ular dedi biz mana bular qasdini olishimiz kerak dedi mana afg'onistonda dedi imorat payti dedi masalan nechi mingta fauji egallagan mana pokistonni dedi urib surib har kuni musulmonlarga avzor tanlab beradi dedi endi sal endi yana o'zgardik sal yana bitta pog'ona desak ham bo'laveradi keyin alhamdulillah sekin sekin filmlarni ko'ra boshladik filmlar o'sha filmlar bo'lsin boshqa filmlar bo'lsin filmlar ham kelaverdi narxani murojaat o'sha indoneziya voqeasi bo'lsin musulmonlarni qanday ozor chekayotganini o'sha haqida o'shandan keyin sal ta'sirlandik alhamdulillah keyin qachon qasd qildingiz hijratga chiqishni nima sabab bo'ldi aynan qasd qilishingizga qasd qilishimizga o'sha da'vatlar ta'sir qildi ikki ming sakkizinchi yil allohni shu yil bo'lsa kerak ramazon oyida edi masjidga borgandik masjidda bir birodar keldi mp trda akani yozdirib qo'ygan ekanda men ham chuqurlab o'shani topib olibman eshitib o'tirdim bittasi keldida mana mana eshitib ko'ring bu odamni dedi eshitib alhamdulillah sal yana sal ta'sir qildi ham hijratga chiqdingiz keyin yo'q o'sha yili ham qoldik o'sha yili ham qoldingiz qachon chiqdingiz keyin ikki ming o'ninchi yilda demak yetib keldingiz yetib kelgan vaqtingizda birinchi siz ko'rib ta'sirlangan narsa nima bo'ldi alhamdulillah biz yetib kelgan vaqtimizda mana mujohidlarni haybati bizani birinchi ko'rganimiz sayflagan akani ko'rgandik o'sha eron shohda ko'rgandik qandaydir boshqacha bir haybati bor qurollar bo'lsin fartalar bo'lsin bir boshqacha ko'rinadida endi mujohid adam yaxshi kutib oldi alhamdulillah biz avvalgi tanimadik odamligini masjidda o'tiribmiz choyni ichdik chiqib o'tiruvdik endi yana yotamizmi deb kutib turgan kelib qoldi o'ylayman bu qanaqa odam ekan bu deb endi sal o'yladim beshta beshta chiqib ketinglar dedilar keyin tashqari chiqdik yana bir istixborot xodimlari kutmadi oldin ham qurol ko'rganmiz vatanda ko'rganmiz endi juda bir ishlar anaqa ko'rganimiz yo'q kimni qo'lida ko'rardingiz kimni hukumatni ta'lim oldingiz o'sha ta'lim boshlandi ikkita guruh bo'lib ta'lim oldik ta'lim oldingiz ta'lim sizni qoniqtirdimi alhamdulillah qurol aslahalarni hammasini o'rgandingiz otishni bu bir ne'mat ekan hozirda sangarga chiqishni rejalashtirib kutib turgan bo'lsangiz kerak albatta albatta demak jamoatga kelib va shar'iy jihodni ko'rib nimalardan ta'sirlandingiz albatta misol man johiliyatdan chiqqan odam bo'lib yaxshi bilaman alhamdulillah ko'rdik mana shariy hayotlarini alhamdulillah qur'on sunnat hayotlarini ko'rdik alhamdulillah yaqinda bir anaqani ko'rdik masalan, darra berishligi bo'lsin yana bir alhamdulillah jamoatga muhabbat oshdida yana bir demak shariat joriy bo'layotganini ko'rib jamoatga muhabbatingiz oshdi alhamdulillah birodarlarimizga nasihatlaringiz barcha birodarlarga nasihatimiz mana shu haq yo'lda sobit qolishliklari va o'zimizni sobit qadamlik mana shu kofirlarga shiddatli mo'minlarga o'zaro muhabbatli bo'lishlarini alloh subhanahu taolo so'rab qolamiz alloh subhanahu taolo hammamizni sobit qadam qilsin jazakumulloh xayran assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va alaykum assalom va rahmatullohi shavqim to'la qalbimda Alloh Allohimdan so'rayman panoh yoshlar to'la kiprigim guvoh Rasululloh sizni sog'indim jonga tegdi fisq fasod urush jonga tegdi binolar qurish izingizdan boshladim yurish rasululloh sizni sog'indim Murtatlarga qilmayman havas amallarim bo'lmasin abas shahodatim keltirilsa bas rasululloh sizni sog'indim kitob ko'rib ko'zim tolmadi qardoshlarim so'zim olmadi otamdan ham umid qolmadi rasululloh sizni sog'indim masjid ekan ilm maktabi ahli sunnatdandir mazhabi Abu Bakr Umarlar kabi Rasululloh sizni sog'indim. Halovatim berdi ibodat, yaratgandan keldi hidoyat. Barchamizni qiling shafoat, Rasululloh sizni sog'indim. Eh, qani endi barcha musulmonlar din g'amida bo'lsa? Ha, Alloh hidoyat qilgan kishilarda bo'lar ekan g'am. Siz ham she'r o'qimoqchimisiz deyman. Albatta. Qori bo'lgan Qancha ummat din yo'linda yurish bilmay to'xtab qoldi musulmonlar. Qayga borsam, qayon boqsam, o'ng so'limda sarsonlarga o'xshab qoldi musulmonlar. Yahudiyga ko'rsatolmas ummat kuchin allaqanday qo'rquv qamrab olgan uchun har ummatni dardi bir xil, bir pul uchun qurbonlarga o'xshab qoldi musulmonlar. Nasroniyni bu ummatga bitta sharhi musulmonni nasroniydan qayda farqi? Tarixlarda qiymat bo'lgan bugun narxi arzonlarga o'xshab qoldi musulmonlar. Ayollarin yot erlarga surishtirgan davrlarda ming ko'z suzib qarishtirgan farzandlari birla qadah urishtirgan nasronlarga o'xshab qoldi musulmonlar. Qur'onga kim amal qilsa tig' qadashdi. Mo'minlarni mazlum etib ko'p aldashdi. haq yo'lindan yursam terror deb atashdi, hayronlarga o'xshab qoldi musulmonlar. Endi ertak Buxoriylar o'tgan sana, u ummatdan qolgan bugun jonsiz tana. Rasululloh ko'ring sizga ummat ana shaytonlarga o'xshab qoldi musulmonlar. Ha, she'riyat ham ajib bir qurol ekan. To'g'ri aytasiz. Oddiy so'z bilan aytilgan gapdan she'r qilib aytilgani kuchliroq bo'lar ekan. Ayniqsa, kesatma gaplar ham rosa qattiq tegadi. Ko'tarilma, ko'tarilsang ko'milarsan debmi? Asadulloh akamiz ham ayni shunga o'xshash yana bir kesatma nashida tayyorlab kelgan ekanlar. Endi uyg'on yoki uxlamangiz emas, balki uxla deb nomlangan. uxla uxla var, uxlash uchun yaralding uxla uxla var, xor nazarla qaralding uxla uxla var, uxlash uchun yaralding uxla uxla var, xor nazarla qaralding uxla uxla var, uxlash uchun yaraldik uxla uxla uxlivar xor nazarlar qaraldik mo'min musulmon bo'lib g'aflatingdan turmadik bir kun mujohid bo'lib erkin davron surmadik mu'min musulmon bo'lib, g'aflatingdan turmadik. Bir kun mujohid bo'lib, erkin davron surmading uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlayver xor nazarlar qaralding uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlayver xor nazarlar qaralding molu mulkingdan kechib zor fikrla uxlayver bedor fikringdan kechib bor fikrla uxlayver molu mulkingdan kechib zor fikrla uxlayver bedor fikringdan kechib bor fikrla uxlayver uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla var xor nazar bilan qaralding uxla uxla var uxlash uchun yaralding uxla uxla var xor nazar bilan qaralding bandalardan qo'rqibon Allohdan xavf qilmading to'g'ri nasihat qilsam biroz insof bilmading Bandalardan qo'rqib Allohdan xavf qilmading To'g'ri nasihat qilsam biroz insof bilmading Uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding Uxla uxla uxlayver xor nazarla qaralding Uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaraldik uxla uxla uxlivar xor nazar bilan qaraldik dushmanga ko'ngil qo'yib yor fikrla uxlivar do'stni pichoqsiz so'yib xor fikrla uxlivar dushmanga ko'ngil qo'yib yor fikrla uxlivar do'stni pichoqsiz so'yib xor fikrla uxlayver uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlayver xor nazarla qaralding uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlayver xor nazarla qaralding sen ham iymon keltirgach jaholatga kunmading ilmu kitobni ko'rgach jahonni bir ko'rmading Sen ham iymon keltirgach jaholatga kunmading ilmu kitobni ko'rgach jahonni bir ko'rmading uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlayver xor nazarla qaralding uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlayver xor nazarla qaralding Er kishiga yarashmas or fikrlar uxlayver kufr bilan kurashmas tor fikrla uxlayver er kishiga yarashmas or fikrla uxlayver kufr bilan kurashmas tor fikrla uxlayver uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlayver xor nazarlar qaralding uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaraldik uxla uxla uxlayver xor nazar bilan qaraldik jahonda nima gap qisqa satrlarda خادمت الخير كالليل كالرعد شرارة قادمت السيف كالريح كالموج غزارة عادمت كالخير كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة جاز طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة أفغانستان هلمند viloyatining Grish ulusvolisidagi postida Afg'on milliy urdusidan bir kishi o'zining xizmatchi sheriklarini to'rttasini otib o'ldirib, mujohidlar safiga kelib qo'shilgan. Bunday amaliyotlar kundan kunga ko'paymoqda. Alhamdulillah. Mana shu xiyonatni tekshirish uchun kelayotgan ulusvoliyning amniyat qo'mondoni mujohidlar minasini o'zi bilmagan holda mashinasida bosib yuborib, o'zi ham portlab o'lgan. Eslatib o'tamiz, Taliban harakati mas'ullaridan biri Muhammad Rozi Afg'on milliy urdusiga bir qancha taliblar kiritilganini va kerak paytda ulardan ish olishlarini aytib o'tgan edi. Endigi xabarlarimiz Pokistondan olingan. Peshavorning Chorsada degan joyida hukumat partiyasi a'zolari mashinada ketayotganlarida qurollangan kishilar ularni otib tashlagan. Yana Peshavor politsiya postiga qo'yib ketilgan minalashtirilgan velosiped portlashi natijasida 5 ta politsiyachi o'lgan va ikkitasi yaralanganini Pokiston hukumatining axboroti aytib o'tdi. Politsiyaning katta lavozimli kishisi bo'lgan Hilal Haydar o'zining tansoqchilari bilan birga ish joyiga ketayotganida ularni fidoi mujohid kutib olgan. Natijada politsiya amaldori va uning 7 malayi voqea joyida o'lgan. Muhammadning yakka tut degan joyda fidoi o'zining mashinasida ketayotganida uni politsiya postida to'xtatib, Tekshirish jarayonida uning belidagi portlatkich belbog'ini bilib qolishdi. Natijada fidoi o'zining ko'zlagan hadafini emas, o'sha postada tugmani bosib, o'zi bilan atrofdagi politsiya postini portlatib yubordi. Mehronshah mintaqasidagi Hind va Gollivud filmlari sotiladigan CD do'koniga qoldirib ketilgan mina portladi. Islomobod shahrining yaqinidagi Bunir Zilla degan joyda Toliblar bilan kurashuvchi lashkar tashkiloti rahbari Pataxon ish joyiga yaqinlashganida minalashtirilgan mototsikl portlab, o'zi bilan 4 ta soqchisi Toliblar amaliyotining qurboni bo'ldi. Yana Meron shoh politsiya karvoniga mujohidlar hujum qilishgan. Hukumatning aytishicha, atiga bittagina haydovchi o'lgan emish. Lahorda 14 yildan beri islomga qarshi tabliğot qilib kelgan bir maktab o'qituvchisi mahalliy musulmon aholi qo'liga tushib qolgan edi. Bu yaramas Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bolalarga yomonlayotgan joyida ushlab olib ketilinayotgan paytda politsiyachilar maktab o'qituvchisini xalqning qulidan qutqarib, uni hozir mujohidlardan himoya qilib kelmoqda. Kecha payshanba kuni ertalab soat 7 larda Karachi shahrida ham fidoilik amaliyoti bo'ldi. Politsiya binosi darvozasiga kelib urilgan fidoi o'zini portlatgan. 13 ta politsiyachi o'lib, yana bir qancha yarador bo'lgan. Diqqat, qiziq ma'lumot. Pokiston hukumatı o'zining 10 yil davomida terrorchilar, ya'ni biz mujohidlar bilan bo'lgan janglarida shu kungacha 40 ming askaridan ayrilganini aytdi. Biz mujohidlar din dushmanlari har doim o'z talafatlarını kamaytirib aytishlariga odatlanib qolganmiz. Shuningdek, yana bir hisobotga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Pokiston hukumatı mujohidlar bilan urushib 80 milliard dollardan katta zarar ko'rganligini ham qo'shib qo'yishgan. Yana Amerika Qo'shma Shtatlari haqida Musulmonlar nafratini qo'zg'agan Musulmonlar gunohsizligi filmining rejissyori 1 yil muddatga qamoq jazosi bilan hibsga olingan. Amerikaning kofir xalqi yaqinda AQSh uchun katta zarba bo'lgan Sandy to'foni uchun aybdor deb ta'kidlashgan. Emishki, musulmonlar payg'ambarni haqoratlash ularni xudosini g'azabga keltirgan ekan. Suriyaning Dimashqida Dama Ros mehmonxonasiga kiraverishida mina portlagan. Portlash natijasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha mehmonxonasidagi vakillari o'lgan. Misrning Al-Arish shahrida Misr politsiyasidan 3 tasini niqob kiygan noma'lum kishilar otib o'ldirib ketishgan. Turkiya janubiy sharqidagi Haqqari viloyatining Shemdinli shahrida Turkiya politsiyachilari o'tib ketayotgan vaqtda minalashtirilgan mashina portladi. Natijada Turkiya harbiylaridan biri o'lib, yana 12tasi yarador bo'lgan. Somaliyaning Ash-Shabab mujohidlari ba'zan Keniya kofirlariga qarshi ham o'zlarining jihodiy amaliyotlarini o'tkazib turadilar. Mana shunday amaliyotlardan birida Keniya politsiyasidan ikkitasini o'ldirib, birini yarador qilishdi. Yana Somali, Magadishadagi restoranlarning birida ikkita fidoilik amaliyoti amalga oshirildi. mast holatda bo'lgan kofirlardan atigi bittasi o'lganligini kufr axboroti bildirib o'tgan. Birmada davom etayotgan qatl onlardan turli yerlarga qochayotgan musulmonlar soni 100 mingdan oshib ketdi. Bir malik birodarlarimizga Alloh taolo o'zi najot bersin. O'zbekiston Qashqadaryo viloyatida avvaliga shoir Folbin, keyin Avliyo undan keyin tabib, keyin pir va hozirda nauzu billah payg'ambarlikni da'vo qilayotgan Uchqun Yo'ldoshev 12 yil muddatga qamoqqa tashlandi. Yo'ldoshev kimki oyog'imni o'psa shifo topadi deb o'ziga o'xshagan ahmoqlarni aldab pul to'plagan. Kecha esa u haqida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan suratga olingan film Oynai jahon orqali ommaga ko'rsatildi. Uchqun Yo'ldoshev menga Iso salatu vassalom Masihga berilgan xususiyatlar berildi deb ahmoqlarni ishontirgan. Uning shu tavlamachilikdan yiqqan pullari 168 milliondan ziyod bo'lgan. Bosh Qirdistonda murtadlar oxir zamoni yaqinlashayotganidan xavotirga tushib qolishgan. Aytishlaricha qiyomatdan qutulish yo'lini o'ylab topishibdilar. Hozirda u ahmoqlar yer osti bunkerlarini qazib yasashga qasd qilganlar. Ushbu xabarlar bilan jumadan jumagacha nomli dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Dasturni Mujahid Muhammad G'olib va Mujohid Usoma akalar bilan olib bordik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا زلطاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرج بالرعب جدارا فدنا بالخوف حصونا أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا غزارة كالخيل كالليل مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يملكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا